Rekao je uzvišeni. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. حتى ملني الإطراق Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavljuje kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, varnedna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to i to ima svoju funkciju i ulogu. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار kad žena može dobiti prvi put hajt, a kad joj prestaje hajt, kad joj prestaje taj mjesečni ciklus. Subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah, dhaka al-'abdu fi 'ula man abda'a al-kawna subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah. من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشمال Zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiče šarijeta. Ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije devete godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo ako i kod većine da kod onih koji se pojavi da nije da nema propise, da nema šarijetske propise koji su vezani za za tu pojavu te krvi. أبدا بالفضيلة يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن لجا ليل قربتي لك من قلبي يسر Ovdje je najlakše ovako zapamtiti. Kad se pojavljuje krv, žena je nečista. Kad nema krvi, žena je čista. I završena. I završena rasprava.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 I rekli smo da ćemo govoriti o hajdu. O hajdu. Taj. Rekli smo isto tako da je hajd, šta je hajd? Dakle, krv koja redovno redovno curi iz maternice to je zapravo hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. To je hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. Kad se ne desi začeće i kad nema potrebe za tom hranom, ta hrana se jednostavno pokvari i šta? Kao takva pokvarana i nečista izlazi van. Izlazi van. Pogledajte samo Allahove mudrosti kad već spominjemo ovu stvar kad već spominjemo ovu stvar, kako je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio čovjeku mjesto da od nevidljive čestice ima gdje da se začne plod od nevidljive čestice i kapnice vode, da se začne plod i kao takav skoro nevidljiv i sićušan da se hrani i raste sve dok ne naraste toliki i ne dobije tolike sposobnosti da može živjeti van utrobe majčini. Tako da čovjek, da, tako da je, da je dao Allah subhanahu wa ta'ala da ta sićušna čestica zakači se za zid za zid maternice i kad se zakači za zid maternice na taj način crpi hranu crpi hranu sa zida maternice hrani se kasnije će taj mjesto gdje se zakači šta prerast u pupčanu vrpcu i dijete se utrobi majke hrani pupčanom vrpcom zašto? zato što u početku i nema usta i nema usta nema ni želca, nema ništa zato se hrani preko pupčane vrpci poslije kad naraste dijete u utrobi majke i kad dobije sve te organe i dalje se hrani preko pupčane vrpce zašto? kad bi se hranio na usta, imao bi potrebu i da izbacuje hranu, je li tako? Imao bi potrebu da izbacuje izmet, je li tako? I ovo samo neki detalje ovako na brzinu da, da nabacamo, da nabacamo, da tako kažemo, a može se i dalje razmišljati i možete sami razmisliti i vidjeti veličinu i mudrost Allahu subhanahu wa ta'ala u stvaranju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje taj ajet, taj veliki ajet, da je stvorio čovjeka od neznatne kapljice. Od neznatne kapljice. I kad je ga stvorio i kad je narastu, fe idha huve hasimu mubin. Istom on, otvoreni neprijatelj. Otvoreno, hoće da raspravlja. Stavlja se kao da je ravnopravan. Ravnopravni, jer hasim je onaj sa kim se ti sukobiš, vodiš parnicu. Isto on parničar. Odjednom se pojavio ko druga strana. Nakon što je bio neznatna kapljica. Dobro. Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavlja kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, varnedna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to i to ima svoju funkciju i ulogu ima svoju funkciju i ulogu i duboka je Allahova mudrost da je stvorio da je stvorio taj proces kod žene kada je Aisha radijallahu anha za vrijeme hađa dobila i desilo je, desio je se uh, hajd onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže fa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala banati Adam to je stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala propisao dakle kaderom odredio kćerima kćerima Ademovi to je dakle u suštini hajd hajd ili hajz postavlja se pitanje ima li hajz granicu u smislu dobi žene koja dobiva hajt ima li granicu donju i gornju dakle kad žena može dobiti prvi put hajt a kad joj prestaje hajt kad joj prestaje taj mjesečni ciklus neki učinjaci su postavili granicu i kažu 9 godina je donja granica a 50 gornja šta to znači braćo da žena ukoliko joj se pojavi krv prije nego što napuni 9 godina da se to ne broji da to nije hajd isto tako kad namiri 50 godina poslije toga krv koja se pojavi ne broji se hajdo zbog čega bi recimo žena koja je u jednom mjesecu mjesec dana prije nego što je napunila 50 godina dobije hajd pojavio se naklanja, ne posti, ne smije spavati s mužem, ne smije muž otpustiti i tako dalje a samo da, mjesec dana nakon toga pojavi se iste takva krv i da ne bude hajt ne imaš rijetskog dokaza za to zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiđe šrijeta ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije devete godine. Ne pojavljuje prije devete godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo, ako kod većine da, kod onih koji se pojavi da nije, da nema propise, da nema šerijatske propise koji su vezani za, za tu pojavu te krvi. Dobro, ovo je pitanje ipak lahko i lahko ga zapamtiti ima drugo pitanje ograničenja po pitanju ove krvi koje je teže i oko kojeg su učenjaci napravili veliku zabunu pitanje ograničenja trajanja same krvi dakle da, koliko traje koliko dana traje taj ciklus pa su neki ograničili da najmanje dva dana, a najviše 15 dana. Što je također neispravno. Neispravno. Zašto? Zato što će po njihovom mišljenju žena dobiti ciklus i krv koja se pojavljuje uzastopno 15 dana, ona niti klanja, niti posti, je tako? 16. dan, ista ta krv ide, po njima će ona i klanjati i postiti. I može spavati sa mužom, i može je raspustiti, od, otpustiti. Je tako? Po čemu? Zbog čega? Neki razumski dokaz. Međutim, u šarijatu nema podloge za to. Tako da trebaju žene, pogotovo žene danas, gdje su učestali poremećaj i bolesti oko tog ciklusa mjesečnog, mjesečnog koji se sve češće kod žena poremećava i neredovno pojavljuje i nekad je kraći, nekad duži i tako dalje, dolazi do velikih zabona. Da žena zapravo ne zna nikad je u ciklusu, nikad je prestala. Zbog čega? Zbog ovih ograničenja. Zato treba da zapamti da nema ograničenja nikoliko najkraće traje taj mjesečni ciklus, niti koliko najduže traje nema ni tog ograničenja. Nema ni tog ograničenja. Nego je jednostavno pravilo, žena, kad joj se pojavi krv, onaj u hajdu. I važi za nju propisi hajda. Kad prestane ta krv, prestaju za nju propisi hajda. Bez obzira koliko je to trajalo. Dobro. Pored toga, potrebno je u vezi s tim još neke stvari pojasniti. Šta je ženi zabranjeno u hajdu. Ženi je u hajdu zabranjeno da klanja i da posti. Znači, ne samo da joj nije isprava namazi post, nego joj je haram da klanja i da posti. Post će napostit ukoliko se radi o Ramazanu, a namaze neće naklanjavati. Namaze neće naklanjavati. Dalje, žena se ne smije razvesti dok je u, u mjesečnom ciklus. Mora se sačekati da se očisti. Da prestane pojava krvi. Kad prestane, onda se može, onda se tek može razvesti. Zatim, ne smije joj muž prilaziti. Kad su pitali Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam, šta smije čovjek raditi sa ženom kad je u, u mjesečnom ciklusu, kaže poslanik sallahu alihi wasallam, isna u kule šein ili nikah radite sve osim spolnog odnosa, znači osim općenja. Sve drugo je dozvoljeno osim općenja. I ovo treba imati na umu jer se od strane židova raširila razna nakaradna vjerovanja tako da žena kad je u tom ciklusu da se zatvori u nekakav poseban zatvor da joj se ne smije sa njom ni jest ni pit ne smije se od nje ništa spremi, ništa skuha, ni tako dalje, tako dalje, dakle ovo treba znati. Allah, poslanik sallahu alaihi wa sallam, zabranjen je samo, samo spolni, samo spolni odnos. Ukoliko se desi, ukoliko se desi da se čovjek zabavlja sa svojom ženom, a onaj u mjesečnom ciklusu, i onda ili iz neznanja, ili zato što ga strast savlada, se desi spolni odnos, onda ima jedan hadis kod Ebu Dauda oko kojeg je raspravio sahih ili nije Allah najbolje zna ipak kao hadis može poslužiti kao dokaz onda je dužan da ima kefara ima kefara za taj čin zbog toga što je to učinio treba da udjeli sadaku u vrijednosti od jednog dinara ili pola dinara jedan dinar znači jedan zlatnik jedan zlatnik je vrijednosti zlata otprilike 4 i nešto više grama 4 i nešto više grama zlata ili pola dinara ako je kefara pola dinara kako stoji u hadisu felijete sad tak bi dinarin evo bi nisfihi nek udjeli sadaku od dinar ili od pola dinara pola dinara znači 2 grama i nešto više zlata i nešto više zlata sami možete izračunati kolika je to kefara. Isto tako, ova kefara, ova, ovo, znači ovaj kefaret, važi i za ženu. Važi i za ženu koja je to učinila. Ne samo za, ne samo za muža, nego i za, i za ženu. Kao i u svim ostalim propisima vezani za kefara. Ako čovjek opći sa svojom ženom u toku dana u mjesecu Ramazanu, šta mora učiniti šta je kefara da posti dva mjeseca dva mjeseca uzastopno dva mjeseca uzastopno da posti dobro, a žena i žena pod uslovima i to sljedećim prvo da zna šerijatski propis drugo da je svjestan da je prisvijesti da je prisvijesti treće da je to uradio prema svom slobodnom izboru. Zašto se spominje ovo prema svom slobodnom izboru? Zato što se može desiti da muž natjera ženu. Prisili je na neki način. Je li tako? Dobro. Kad prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se žena okupa, dakle prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se okupa, tad već muž može otpustiti svoju ženu i ona smije zapostiti. Isto kao džunup. Smije zapostiti. Recimo, žena koja se prestala pojavljivati krv u toku noći, u toku noć, prije zore, ona može zapostiti. Još se nije okupala, još nije čista, je tako? Ali može zapostiti. I okupat se poslije zore i klanjati saba, je tako? tako isto džunup mnogi smatraju da džunup ne može zapostiti međutim to je neispravno jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ i jedite i pijte sve dok vam se ne bude jasna bijela nit od crne niti zore dakle dok ne bude vam jasno da je se zora pojavila ne samo jedite i pijite, nego i spavajte se svojim ženama, je tako? Ako je dozvoljeno do same zore, onda kako će biti da ne uđe u dan pod džunuplukom? Znači, mora se desiti da osmane, da ga zora zatekne, mora početi postiti, a on džunup. Znači, može početi post kao džunup. E tako isto žena pri nego što se okupa može početi, može zapostiti. Dobro. Ako, ovo je kad se redovno pojavljuje, je li tako? Međutim, ako se kod žene pojavi krv koja non stop teče, kad nastanu problemi, kako će onda prepoznati? Šta će onda učiniti? Prvo, će žena koja je imala redovan ciklus imala redovan ciklus računat da ju je sad ciklus i dalje onako redovan ko što je prije bio ako je prije toga, prije nego što je počela krv non stop da se pojavljuje ako je prije toga imala šest dana u mjesecu na početku mjeseca nastavit će tako računat svaki mjesec šest dana na početku mjeseca da joj je to da joj je to ciklus. Ostali dio mjeseca, bez obzira što se krv pojavljuje, ona će se računati kao sahibi uzor, kao čovjek koji ne može da drži mokraću. Uzimat će abdest za svaki namaz ili će se kupat i spajat namaze. Ili će se okupa se jednom i klanja podne i kindi. Tako? sponašat će se kao sahib uzor. To je žena, dakle, koja je imala prije redovan, redovan mjesečni ciklus i ona ga zna. Međutim, žena koja nije imala, prvi put joj se pojavila krv i odmah počela non stop teći. Ona će onda, ona će onda prvo pokušati da napravi razliku, da prepozna kad je krv koja se pojavljuje krv od hajda, a kad je krv neka druga. Krv iz krvnih sudova koja izlazi, znači zdrava krv. I to se može razlikovati. Ovo prvo, zašto se žena prvo vraća, vraća na onaj prijašnji ciklus koji je imala, ako je imala, kaže, kad je pitana pitala poslanika sallahu alaihi ve sellem Fatima bintu Kajs o tome, poslanik sallahu alaihi ve sellem joj rekao, iđli si kadrama kunte adetuki tahbisuki. Kable ma kanet adetuki tahbisuki. Sjedi, dakle, suzdrži se od svih onih zabranjenih stvari. Sjedi onoliko koliko si sjedila prije prije, koliko je te prijašnji dakle ciklus držu. E toliko isto i sad nastavi. Ako to ne zna žena, ili zbog toga što prije nije imala prvi put dobila, ili je zaboravila, onda se vraća na prepoznavanje. I kako se prepoznaje krv od hajda, od ostale krvi? Krv od hajda je crna, a zdrava krv u organizmu je crvena zatim krv od hajda je nije tečna, dakle kruta je a zdrava krv teči teči krv od hajda ima poseban dakle nečistoću i smrad dok čista krv nema te smradi i, čist, i čista krv se gruši čista krv se zgrušava. Potom žena može prepoznati šta je krv od mjesečnog ciklusa, a šta je krv koja je zdrava krv teče iz nekog drugog krvnog organa koji je povrijeđen ili nešto drugo. Dobro, ako žena ne može da prepozna, non stop se pojavljuje krv, ali ne može, ne ima nikakve razlike. Ne može da prepozna kad je to krv od mjesečnog ciklusa, kad je krv od istihade, dakle kad će se ponašati kao sahibi uzur a kad će se ponašati kao žena koja je u mjesečnom ciklusu, onda će se, dakle, ima dva, dvije stvari. Ili je zaboravila koliko je dana prije toga imala, ako je to zaboravila, onda se vraća i pita koliko njene najbliže rodice obično mjesečno imaju i toliko će dana u mjesecu odabrat, s početka mjeseca, na primjer, sedam dana, računa da je hajt, ostalo, računa da je sahib i uzor. Ako je zaboravila koliko dugo traje, međutim, ako je zaboravila kad je joj bio ciklus, na početku, u sredini ili na kraju mjeseca, onda će uzeti, uzeti, odrediti se na početku mjeseca odrediti sebi na početku mjeseca. Međutim, ako zna da je bilo oko polovine mjeseca, ne sjeća se tačno kad je, onda će uzeti tačno sredinu, sredinu mjeseca i to će računati kao hajd, a ostalo će računati kao da je sahib i uzor. Da je sahib i uzor. Znate šta je sahib i uzor? Znači, za svaki namaz uzima abdest, očisti se, uzma abdest i klanja. kad nastupi vakat, jest kad nastupi namasko vrijeme uzima abdest. Ili se okupa i spaja podne i kindiju, pa se opet okupa i spoji akšam i jaciju. A sabah posebno, zato što se sabah ne spaja ni sa jednim od namaza. Dobro. Probleme isto tako nastaju kad se kod žene mijenja. Ovo je kad non stop teče. Znači kad non stop se pojavljuje krv, ovo ovako će se ponašati. Vratit će se ako joj je poznat prijašnji ciklus. Ako joj nije poznat, prepoznavat će. Ako ne može da prepozna, gledat će po najbližim rodicama. Dobro. Poslije toga imamo problem ako se kod žene jednom u mjesecu pojavi šest dana, u drugom mjesecu tri dana, četvrti put osam dana, poslije se pojavi deset dana šta je od ovoga mjesečni ciklus a šta će se računati nešto drugo ovdje je najlakše ovako zapamtiti kad se pojavljuje krv žena je nečista kad nema krvi žena je čista i završena i završena rasprava to je što se toga tiče dobro ima jedan problem ukoliko žena ima šest dana svaki mjesec. Međutim, nekad se desi da u okviru tih šest dana, u toku čitavog dana ne pojavi se nikako krv. Je li čista ili nije? Nije čista. Jer joj je to u okviru, u okviru tih šest dana, u okviru tog njenog ciklusa. I normalno je da se nekad pojavi ta obustava i ne pojavljuje se krv u toku cijelog dana u toku cijelog dana. Ako se to desi unutra tih njenih šest ili sedam ili deset dana. Dobro. Računa se kao nečista. Ukoliko u okviru tih šest dana, kad joj se pojavljuje krv, jedan dan prestane, ne pojavi se. U toku jednog dana, skoro čitavog dana se ne pojavi, onda se računa da, da je nečista. Dobro. Šta se u što se računa ja sam mislio da su uzreli ljudi da se mora komodno razgovarati o propisima Allahove vjeri taj taj u što se računa takozvano žutilo žutilo i crvenilo koje se često pojavlje kod žena kod žena. Imamo hadis, kaže Aisha radijallahu anha, kunna la na'uddul kudrata wa sufrata šej'en. To je hadis kod Buharija. Nismo računali kudru i sufru, znači to žutilo i crvenilo pomješano sa, sa bijelom substancom, nismo računali ni, ni ušta. Po ovome hadisu bi ispalo da da se to ne računa u u hajz da je žena čista kad joj se to pojavlji međutim rivajet kod Ebu Davuda kaže ma kunna na'udu sufrate wal kudrate še'en ba'de tuhr znači nismo računali to žutilo i crvenilo koje se pojavljuje kod nas nakon što se očistimo ni u što nismo računali. Znači, ukoliko se pojavljuje ovo prije nego žena završi, prije nego joj prestane ciklus, ukoliko se to pojavljuje, to se računa u ciklus. Međutim, ukoliko prestane ciklus, ne pojavljuje se, prestaje, prestane joj uobičajeni njen ciklus, prestane i žena se okupa, očisti i poslije toga dan, ili nakon toga ponovo se pojavi žutilo i tako nešto u to se ne broji to se ne broji ni ušta to se ne broji ni ušta znači ostaje žena da je čista i ne treba to da joj pravi vesvesu ovo su jako bitne stvari zamislite ženu koja ne poznaje ove propise hoće da klanja ne zna hoće li klanjati treba postiti, ne treba postiti smije li muž prići, ne smije šta je sa njom, klanja, nije sigurno je li to sahi i tako da. Znači ovo treba jako, jako je bitno da se ovo zapamti. Dobro. Šta je mustahada? Ovo je hajd. Mustahada je svaka krv koja se pojavi, pojavljuje i teče non stop. Poslije hajda. Rekli smo da je u mustahadi žena kao sahibi uzor. Kao sahibi uzor. Dobro, to je što se tiče namaza i posta. Što se tiče, smije muž sa njom spavat? Smije. Po ispravnom mišljenju, smije. Po ispravnom mišljenju, smije. Jer je, nema širijatske zapreke za to. Širijatska zapreka je da ne smije spavati sa ženom koja je nečista. Dobro, dalje. E, nifas. Postporođajno krvarenje. Postporođajno krvarenje je isti propisi su za postporođajno krvarenje isto koji za hajt. Po svemu osim po po po dužini i počem još od šrijatskih propisa. Šta smije? Smije joj hajde učit Kur'an, nije to, nego ne brujo se idet prema tome. Ne računa se priček nakon razvoda prema tome žena kad bi se porodila dva sata nakon što je muž umre je tako? porodi se na, dva sata nakon što je muž umre čim se porodi prestoji joj idet odma se može udat za nekog drugog je tako prestoji joj idet iako je još uvijek u nifas potome se nifas razlikuje od hajde samo potome dobro e, šta je nifas, postporođajno krvarenje? Kad se računa da je nifas? Žena počne krvariti danas, porodi se nakon 5 dana. Je li to nifas ili nije? Ili se računa od porođaja? A šta je s onim krvarenjem prije porođaja? Hm? sahibi uzor prije pazite, ulema je napravila razliku ukoliko to krvarenje počne prije nego što se žena porodi i žena osjeti porođajne bolove onda se računa da je nifas onda ne klanja, ne posti ste razumeli ukoliko joj počne to krvarenje a ne osjeća nikakve porođajne bolove nikakvu drugu promjenu onda se to ne računa onda je sahebi uzor Onda je čista žena. Sve dok se ne, ne porodi i ne osjeti porođajne bolove. I onda se računa 40 dana od porođajnih bolova. Dobro, 40 dana zato što imamo hadis, kaže uh, Iša radijallahu anha, كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما žene su nakon porođaja sjedile za vrijeme poslanika sallahu alaihi sallam 40 dana Dobro, ukoliko bi ženi potrajalo duže od 40 dana, pojavljivala se krv, sahibi uzor. Broji se. Sve dok nema nikakve razlike. Jer može biti kod neke žene da se pojavljuje i krvarenje i duže od 40 dana. I važi svi propisi. Hadis je, može se odnositi na većinu. Može se odnositi na većinu jer nije ograničeno i rečeno strogo da poslije toga nije više ni faz dakle dok ima ta dok se pojavljuje krv žena u nifasu i vraže propis nifasa brzo ćemo završiti inšal dobro ukoliko prestane prije 40 dana jel čista jeste čista je Dobro, ukoliko prestane prije 40 dana, nekoliko dana ne pojavljuje se i onda se pojavi, šta je onda? onda može biti da je hajd. A ako nije hajd, ako je ista ona krv koja se pojavljivala za vremeni fasa, onda se opet računa da ju se vratio nifas i ponovo u nifasu. Dobro. Može klanjat, znači čim prestane, ako se u dva, tri dana ne pojavlje, ona se očisti i klanja, posti i sve ostalo je dozvoljeno. Dobro. E, kad je nifas? Kad je nifas? žena desi joj se spontani dva mjeseca nakon začeća ili to nifas ili tri mjeseca ili četiri mjeseca kad počinje nifas nakon četiri mjeseca zašto nakon četiri mjeseca zato što po hadisu od Ibn Mas'uda kaže da treći put nakon 40 dana dođe melek i udahne dušu. Dobro. Oko toga se niko ne razilazi. Znači, žena ukoliko rodi nakon 120 dana, nakon 4 mjeseca, od začeća, računa joj se nifas. I to dijete koje se rodi nakon toga, klanjamo se dženaza. Klanjamo se dženaza. S tim da treba znati da nije vađib malodobnoj djeci klanjati dženazu. Nije vađib, nego je poželjno, steha. Dobro, a šta ako žena rodi od 90 dana, 100 dana, prije 120 dana? Jel nifas ili nije? Nifas je Dakle, sve što žena rodi nakon 80 dana. Nakon 80 dana. A to što je rodila, razaznaju se lik ljudski. Znači, razaznaje se glava, ruke, ima sve oblik, ima konturu ljudsku i oblik ljudski. Ako rodi nešto tako nakon 80 dana, računaju se nifas. Ako se ne može razaznati oblik ljudski, onda se nakon 80 dana, a prije 120 dana, ne računa nifas. Ne računa nifas. I to je otprilike ono što bi trebalo tvrdo zapamtiti. I ovo je najkraće moguće što je se moglo govoriti o hajdu. Neki učenjaci, na primjer, u šafijskom mezhebu ćete naći u njihovim knjigama po 150 stranica po 200 stranica o propisima hajde mislim da, da je stvar oko toga možda previše iskomplicirana kad se vratimo na hadise vidimo da tu imam par hadisa i par šarijatskih propisa i vidimo ashabe da se nisu toliko zamarali time da su ti propisi ipak jednostavni. Znači kad ima, kad se pojavi krv, nečistaj, kad nema, čistaj, kad non stop teče, onda prvo se vraća na stari svoj ciklus, ako ga nije imala, onda se vraća na bliže rodbine, rodbinu, ili prvo se vraća na prepoznavanje, je tako? Na prepoznavanje. Ako ne može da prepozna, onda ostaje i kao što je ciklus kod njene, njene najbliže rodbine. Kao da si imao pitanje. Žena može učiti Kur'an u hajdu i nifasu. Zašto? Zato što smo, kad smo govorili o džunupluku, rekli da hajdi i nifas nisu isto što i džunupluk. Čovjek kad je džunup i žena kad je u džunupluku, ne smije učiti Kur'an. Ne smije učiti Kur'an. Ne smije ga ni čitati, ne smije ga ni na pamet učiti. Međutim, u hajdu i nifasu smije. Zašto? Zato što to nije, dakle, ne dešavaju se po njenom izboru prije svega. Ne može prestati kad ona hoće. Zato što duže traje, može se desiti da zaboravi Kur'ana i tako dalje. Znači, može učiti Kur'an. Ja, e, barak. Nema, nema ni hadis da je zabranjeno. Ima samo za, za džunupa. Za džunupa i ovi koji kažu da ju je zabranjeno prave analogiju na osnovu džunupa. A mi smo sad spomenuli razlike. Da bi se analogija upotrebila mora biti ista stvar po, po svemu ili po većini stvari. A mi vidimo da džunupluk i hajdi nifas nisu ni po čemu skoro slični. Ni skoro ni po čemu nisu slični. Zato se propis ne može prenijeti sa džunupluka na hajdi nifas. To je bilo otprilike toliko. S ovim smo završili područje čistoća, ulazimo u područje namaza. Pujram. Kad prestane, dakle, kad, kad se pojavljuje neredovno, žena koja u kojoj prestane se pojavljivati krv i ukoliko to potraje potraje većinu dana, dakle, ona treba da se okupa. Treba da se okupa i da klanja. Međutim, ukoliko se desi da nakon to, tog perioda ponovo se pojavi još traje dva dana, znači da je to sve skupa bila nečista. Znači da je sve skupa bila nečista. A koliko se ne pojavi više, nakon što je jedan period bila, ovaj, nije joj se pojavljivala, ona nije klanjala, čekivala, hoće li se pojaviti, neće, i onda se okupala, onda će naklanjati one namaze koji su joj u tom periodu prošli namaz dva tri. Ako je klanjala onda, ako počne klanjat, posle se pojavi, znači da je se pojavilo nakon duže od, od jednog dana i to bi otprilike bio već, može se računati druga nečistoća. Ne smatra se da je uradila nešto što je, što je zabranjeno, Allah najbolje zna. Znači, u ovim slučajima, fetakullahi mestetatum, bojite se Allaha koliko možete. Koliko možete. Zato, zato kad žena kaže nakon mjesec dana kaže čovjek je razveo i žena nakon mjesec dana kaže ja sam već imala tri mjesečna pranja. Znači da ju iste koji idete. Šta će mu reći? Lažiš? Ha? A može se desiti, može li ili ne može? prema ovome što smo rekli može li se desiti ili ne može može se znači desiti zato ćemo samo tražiti od nje da to posvjedoči neko koju je rodbina blizak da posvjedoči i bit će slobodna i bit će slobodna svakako ukoliko se žena dakle uđe namasko vrijeme uđe namasko vrijeme i ona tek onda joj se pojavi krv mora naklanjati onaj namaz koji nije klanjala ako uđe podnevsko vrijeme danas je ušlo 8 minuta do 1 u 1 prije nego što je stigla klanjati ženi se pojavi krv mora klanjati tu podnu mora klanjati tu podnu po nekim učenjacima čak i kindiju čak i kindiju isto tako i sa akšamom isto tako i sa akšamom da klanja uznik i jaciju da klanja uznik i jaciju dobro, ima li još kakve pitanja poslije kad se očisti poslije kad se očisti kad prestane dakle, kad prestane pojava krvi ostaje zabrana da ju ne smije prići sve dok se ne okupa sve dok se ne okupa nema vremena sad da spominjem sve dokaze za, za sve imaju kuranske ajete, imaju hadise uglavnom zapamtite ove zapamtite ove propise namjerno nisam htio da se puno bavimo puno bavimo oko ovih propisa zato što se mogu ukratko objasniti i zato što se na osnovu ovih par pravila koje smo sad spomenuli za pola sata može se čovjek orijentisati u životu. Bolim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od rija'a, pretvaranja i nifaka, licimjerja i od širka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od svakog lošeg ahlaka i morala. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će koristiti Kur'an i kojima će svjedočiti na sudnjem danu, a neće biti svjedokom protiv njih أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم